і безугавно балабонив, посміювався, і що було ненависне для Тараса, підтакував кожному слово, сказаному якимось з тюремників. Цей в'юн звиватиметься при будь-якій владі. Боятись його треба, попереджав Тарас співбратів по камері. В'язні звикли до ладгальця, як до людини, в якої не всі дома а приповідки та баляндраси його слухали задоволенням. А ще згодом Тарас помітив, що в глибоких, як у криниці очах, цієї виснаженої не то голодом, не то хворобою людини, якась особлива впертість, рішучість чи навіть мудрість. Вони потоваришували. Тарас дізнав, що Ладгалець потрапив до тюрми за більшовицьку агітацію а точніше на нього написав сусід одразу ж після приходу німців у східну Латвію. Сусід давно хотів відтяти гектар землі, що межувала з Латгальцевою. І Бая не казав, що совєти і комуністи утримуються в Латвії не більш двох років, а вийшло тільки рік. Німці не Росія. Яка сила у німців? І дурень же ти, сусіденько. <laughs> Бачу, в німецьку неволю тобі закортіла. Плещеш язиком отаке. Ура! Німці прийшли. Жаль мені тебе. А за Росію не плачся, Росія не пропаде. І більше розмови не було між Ладгальцем і сусідом. У тюрмі Ладгалець повідав план втечі. Заради цього він і прикинувся дурником, щоб тюремники махнули рукою на цього ненормального. Втекти повинно кілька чоловік, коли стануть виганяти в'язні на роботу і, звичайно, там, де буде ладгалець, менше пильнуватимуть наглядачі. Тоді Тарасові втекти не вдалося. Захворів на тиф. Але бежалець утік і став партизаном у загоні Віліса Самсонса, який прийшов на ту пору рейдом з Калінінської області в Латгалію. Минув рік, другий, і Латгалець знову зустрівся з Тарасом і минулої осені прилетів з ним у групі як десантник. Тарас сумно похитав головою. А зараз соромно мені, коли згадаю, як я лаяв цю святу людину коли ми сиділи в тюрмі у Режице. Послухай мене, Галка. Але ж надгалець ще й глухенький на одне вухо. Боже, не почув, а може, навмисно не хотів озиватись, аби відчепився від нього Сашко. Хлопці розбирали порубану баранину і яловичину. Михайло Кок вурочисто, ніби автомат після присяги, віддав Августу м'ясорубку, нагадавши заткнеш за пасок і носитимеш. руська граматика при тобі? Так, відповів Август. Ось. І поплескав долоною по животі. Не загуби м'ясорубку. Алекс Август сховав м'ясорубку у свій ранець. Відтепер у Августа, крім унікальної гвинтівки, яка стріляла майже без пострілу у надзвичайних ситуаціях була ще й своєрідна зброя, м'ясорубка. Поженуть нас німці звідси, і старий жогат припинить свою м'ясоздачу. Скільки баранів нам не доведеться тепер з'їсти? жалом вигукнув він. Як Галко? До повної м'ясопоставки жогату ще треба принести 17 баранів. Як же? А як буде правильно? М'ясо здача чи м'ясо поставка? словникові такого і слова нема. Буржуазний твій словник, сказав коп Михайло. Що ви за люди? Що ти за чоловік, Августе? Не стримався старшой позалужний, який стояв поруч. Про яку м'ясо м'ясоздачу і поставки ти торочиш? Німці оточили ліс наглухо навіть миша не проскочить. Вихід треба шукати. А ти, Галко, слухаєш теревені цього молокососа. Я не відповів. В цю мить мене і Освальда покликали до командирів на раду.